قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس زائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة كل نفس زائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رعاك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون صدق الله العلي العظيم सूरत अमिया अल पढ़ूं पिया ऐं हिन में पहिरीं उणटीह आयत ताईं पढ़ियुसीं पाण वराए पंहिंजी पंजवीह आयत खां पढ़ियुसीं त मां उहा अरसलाम रसूलनि यानी मोहम्मद पाक सलाह खे अलाह ताला मुखातिबु आहे अचे तोखां अॻु में जेके असां मोकिलिया नबी से ॿियो को हुननि जो कोन हुओ मतिलबु तरीक़ो सवाइ अला इलाही नूही इलाही उन ते असां वही थिए मोकिलियो जीअं तोते वही मोकिलियो अथऊं अहिड़े नमूने सां ॿियनि हंधि अलाह ताला चयो त जीअं तोते वही मोकिलियो अथऊं जीअं नूह अल इस्लाम ते इब्राहिम अल इस्लाम ते फलाण फलान ते अहिड़े नमूने सां हीअ ॻाल्हि आहे नूह नूही लाइक असां वही मोकिलियो वही नूह ई असां मोकिलियो नूह नूह ई ई लहे अन हू ला नूही मक़सदु मक़्सदु छा आहे वही मोकिलण जो त आउं हिकिड़ो अलाह आहियां मूंखां ॿियो कुझु शरीक कोन्हे को ॿियो अलाह को कोन्हे को उहो उहो वही जो मक़सदु आहे त अलाह ताला चए थो त मूंखा सवाइ ॿियो को अलाह कोन्हे कोन पोइ मुंहिंजी पूॼा करियो मुंहिंजी पूजा करियो मूंखा ॿिए कंहिंजी छा लाइ त पूॼा करियो परस्तश करियो इबादत करियो उनखे सॼो पंहिंजी मदद जे लाइ अच्छा वकाल त ख़ज़र रहमान फरमाई त चवंदा त अलाह ताला पुटु हथु कयो आहे हिकिड़ो <laughs> हज़रत ईसा अलाम जे नाले या ॿिया बि जेके आहिनि अलाह जो पुटु आहे हीउ फलाणो पुटु तौरात भरियो पियो आहे पंहिंजो भई तौरात न पर तौरात में बि आहिनि पंहिंजो फलाणो जेको आहे सो पुटु आहे मलक सिद्क जेको आहे चोॾहें नंबर चैप्टर जेनिसिस जे हुनमां में हीउ अलाह जो पुटु आहे हू फलाणो ई हुनखे न का माउ ई न को पीओ हीअ न को हू ईअं हो मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि से अॻु में मत ॿियनि जी दाऊद इस्लाम जे मुतालिक़ चए मुंहिंजो तूं पुटु आहीं तूं वरी वेह भरिसां थी मुंहिंजे साॼे काबे हथ से हीअं ते हुन ते मतिलबु ज़ुबैर अल छा पंहिंजो नालो अथसि न उज़रा उज़ैर जे नाले त उज़ैर जे नाले पंहिंजो इहो असां पुठि अलाह ताला जो छो जो जेके उहो हलाल ऐं हराम हलाल खे हराम कनि हराम खे हलाल कनि उहो जेके माण्हू पंहिंजे तरफ़ खां क़ाइदो ठाहे छॾनि क़ाइदा क़ानून पंहिंजा ठाहे विझनि हुन में अलाह ताला उहे न ठाहियो हुजे अलाह ताला न मोकिलियो हुजे वई न कयो हुजे उहो विझी छॾनि हुन में उहो चवनि हीअ अलाह जो पुटु आहे हीअ अलाह जो हीअ आहे त हाणे अहिड़े नमूने सां चवंदा काल काल त ख़ज़र रहमान सुहानो अलाह ताला पाक आहे हुन खां सुहानो बल इबाद मुन पई जंहिंजे नाले चवंदा त ही अलाह जा पुट आहिनि उहे मुंहिंजा बाना आहिनि मुकरम बाना आहिनि इकराम वारा शरफ़ वारा वरी मतिलबु त हैसियत आहे हुननि जे वटि जी मूं वटि हिन नमूने सां पर उहो कोन मुंहिंजा पुट थी विया हलिया मूं ॼणिया आहिनि लाहौल कीअं रुकिया चए थो चवंदा आहिनि अलाह जा पुट आहिनि मतिलबु हिकिड़ो मेटाफरिकल पहिरीं शइ हूंदी ईअं मिड़ई जीअं माना छाचाजे त मिड़ी ॻाल्हि में पर पोइ ॻाल्हि ॻाल्हि ॻाल्हाईंदा वधे वधंदे पोइ वरी हज़रत ई साल सां बसि पुटु थी वरी यकदमि पाण हीअ जेको हींअर सॼी क्रिस्टनडम जेका आहे बसि हू पुट ई सम्झे थी पर अलाह ताला खे पंहिंजो रिटायर कराए ऐं जेको पाण जेको पीउ आहे ऐं हुनजो पुट खे हुन ते विहारे छॾियो मुसलत करे त हीउ पुटु जेको आहे सॼी हाणे हुकूमत थो करे ऐं आख़िरत में जेको आहे हिसाबु किताबु उहो ई कंदो ऐं जेके वरी मञनि था पोइ ईअं था मञनि जेके नथा मञनि त पोइ वरी चवंदा बसि हाणे इहे ॻाल्हियूं सभु छुटियूं कोई कोन्हे को अथीस घणा क्रिश्चन अथीस अथनि ॿिया जेके इन आहिनि त पोइ चवंदा इहो अलाह जो पुटु आहे बसि अलाह टे आहे टिन टिन टिनि मञा जो हिकिड़ो आहे ऐं हिकु सभिनी खे हिकिड़ी ताक़त आहे सभु हिकु जेतिरी ताक़त आहे लाहौल कुवत अलाह मतिलबु जॾहिं ॻाल्हि खे एतिरो वधाए विया त पोइ अलाह ताला चयो भई की मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाह खे हाणे मोकिल त इहा ॻाल्हि हिते ख़तमु पर ख़तमु कोन थी क़ाइमत ताईं बि हलंदी हाणे हींअर जेको सॼी धरती ते हीअ चवंदा असांजा क्रिश्चन घणा आहिनि हाणे अथीस हींअर घणा आहिनि वाकई यूरोप में अमेरिका में हथीस्टनि जी तमामु घणी बेशुमार आहिनि ऐं जेके क्रिश्चन चर्च सभई बंदि पिया थियनि उहे सभई विकरनि पिया पिया ॿिया माण्हू वठनि पिया पोइ उन के जेकॾहिं मस्जिद नथी ठहे त पोइ उते वरी स्टोर था ठहनि उते माल था ठहनि इहे छा था जेके पियो पर हिन जा चर्च घणा बंदि पिया थियनि पर हाणे चवंदा असांजो फिगर घणो आहे अञा बि छो जो असीं पंहिंजा वॾा आहियूं सभिनी खां वधीक पॉपुलेशन असांजो क्रिश्चन्स जो आहे अलाह ताला चव थो उहे मुकरम बाना आहिनि अल्ला ताला जा मतिलबु सॻोरा आहिनि भलारा आहिनि सुठा आहिनि भला आहिनि सभु ख़्याल आहे पर उहे कोन्हनि को न को इबादत जे लाइक़ु आहे को बि मतिलबु त हुनजी तहज़ीम कबी क्राम कबो हुनजी इज़त कबी पर ईअं कोन त हुनजी पूजा कबी वईलून हिन खां अॻु में हिन जो कौल उन सां ॻाल्हाइण में कंहिं अॻिया ई कोन मतिलबु हू अलाह जे आॾो हुजे अलाह खे जवाबु ॾियनि हीअं कनि हूअं कनि हीअं कोन था कनि मतिलबु ऐं उहो जेको अलाह ताला हुननि खे फ़रमायो आहे हुकुम कयो आहे उहो हीअं कनि था या मलून बे अमिर ई या अमलून जे अमर ते हुन जे हुकुम ते अमल कनि था जेको बि कमु अलाह ताला हुकुम कयो आहे या अलम मां ऐं मां ख़लफ़म भला यशून अलाह ताला सभु ॼाणे थो जेको अॻियां मोकिलियो आहे माण्हुनि या जेको पोइ ते छॾे था अचनि या बैन ऐदीम उहा बि वमा ख़ल्फ़ जेको हुनजे पोयां आहे भला इहे फहून ऐं शिफ़ात न कंदा हुननि मुंहिंजा को बि शिफ़ात न कंदो इलाह लि मीर तदा ताईं अलाह ताला उन्हनि मां राज़ी न हुजे जंहिंजे मुतलिक़ अलाह ताला राज़ी हूंदो पोइ हुनखे चवंदो त हिन जे मुतलिक़ सिफ़ारिश कर पोइ हुनजी सिफ़ारिश वठंदो हुनजी सिफ़ारिश अलाह ताला वठंदो क़बूलु कंदो सूरत माइदा में अलाह ताला फरमायो हज़रत ईसा आल सां खां पुछंदो त चवंदो तो तुंहिंजे ॿारु चई चई थी जा हिननि खे माण्हुनि खे त पंहिंजो असांखे अलाह करे पूॼो पोइ हज़रत ईसा आल सां मूं ते जवाबु ॾींदो त इहा अलाह तूं मुंहिंजे ईअं चयो हुजे त तोखे ख़बर हुजे हा मूं त ईअं कोन्ह चयो मां हिन कई ॻंढि ॿधी आहे हिन ॻाल्हि ते हाणे आऊं छा करियां पोइ जॾहिं ऐं मूंखे तो खणी वरितो त पोइ जेको हिननि खे हिन जो हाल हो तुंहिंजी तोखे सॼी ख़बर आहे पर हाणे जे तूं हिननि ते रहम करीं त तुंहिंजा ॿान आहिनि जेकॾहिं तूं हिनखे सजा ॾींहं त बि तुंहिंजा ॿान आहिनि पर इहे क़िस्म जी आयत अलाह ताल रसला सलाहु खे तमामु सुहिणी आयत लॻी त वरी बि हिकिड़ी सिफ़ारिश हज़रत ईसा अल करे छॾी त भई तुंहिंजा ॿान आहिनि हज़रत इब्राहिम अल अहिड़ी क़िस्म जी सिफ़ारिश थो करे सूरत इब्राहिम में त जेकॾहिं हिनखे तूं जेके मुंहिंजे चए ते हलनि था त उहे त मुंहिंजा आहिनि पर जेके नथा हलनि त बि तुंहिंजा बंदा आहिनि हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे जहिड़े नमूने सां हुन सां वर्ताव करी पर मतिलबु त हिन में हिकिड़ी अलमदिल रहमत जी ॻाल्हि आहे त अलाह ताला जी रहमत वरी बि वसी आहे पर जेको शिरक कंदो अलाह ताला चयो त क़ुर में त शिरक जेको कंदो आहे हुनखे कोन थो बख़्शा आहे अलाह खे हिकिड़ो ऐं ॿ ऐं टे पंज सत मञी न वाक़ई हुन ते सॼी ज़िंदगी गुज़ारीनि पर हिकिड़ो माण्हू ग़लती सां भई आहे हीअ हिकिड़ो खफ़ी शिरक थो थिए जेको सभु को माण्हू को बि माण्हू उन खां मुस्तसनाक कोन्हे को जेके मोतबर माण्हू वरी चवंदा बसि सभु काफ़र आहिनि असांखां सवाइ मतिलबु त अहिड़े नमूने जा माण्हू हिते अॼुकल्ह पाण वटि जेके त उहा ॻाल्हि कोन्हे उहो ख़फ़ी जेको ख़फ़ी माना गुज जेको हल्को जेको शिरक आहे यानी आउं चवां थी मूंखे मुंहिंजो पुटु या मुंहिंजी माउ या मुंहिंजी पीउ या मुंहिंजो हीउ हीअ कंदो या हीउ फलाणो मुंहिंजो बास जेको आहे उहो मूंखे नौकिरी मां कढी छॾींदो त छा कंदुसि ऐं हीअ थींदो उहो थींदो एतिरो मतिलबु त हिकिड़ो शिरक इहो बि शिरक आहे जो आउं सम्झा त मुंहिंजी इहो रिस्क जेको आहे हिन माण्हू जे हथ में आहे हीउ जेको मूंखे नौकिरी मां कढंदो बसि मुंहिंजो रिस्क खुटी पवंदो हीउ जेको हीअं थींदो त पोइ हीअं थी वेंदो हलियो हीउ मूंखे सज़ा ॾींदो त पोइ हीअं थी वेंदो जेल में विझी छॾींदो मूंखे त आउं वरी उन ते रिलायंस हुजां ऐं भायां त बसि इहो ई आहे बिल्कुलु पर इहो ॼण ईअं कोन हुन जी माण्हू इबादत थो करे या हुनखे अलाह थो करे सम्झे पर इहो बि हिकिड़ो ख़फ़ी शिरक आहे हिकिड़े लिहाज़ खां जो अलाह खे छॾे माण्हू भाए मुंहिंजो रिस्क या मुंहिंजी फलाणी ॻाल्हि मुंहिंजो सभु कम जेके आहिनि सणा हुआ हिननि माण्हुनि जे करे पिया थियनि हीअ दादागीर जेको आहे सो मुंहिंजा बिजली जा बिल जेके आहे सलाह थो करे पार्किंग जी ॻाल्हि ई सवलो थो करे हीउ फलाणो ई थो करे इहो जे न हुजे हा मुंहिंजो कमु बिही रहे आहे सम्झो त पोइ इहो बि हिकिड़ो खफ़ी शिरक आहे हिकिड़े माना में पर इहो शिरक यानी उहो कोन्हे जंहिं त अल्ला ताला हुनखे जनम में विझे जेको चइजे भई न इहो इहो हर को माण्हू को बि माण्हू करे सघे थो वॾा वॾा माण्हू ओलिया अलाह इन शिरक खां मतिलबु को कोन्हे को एतिरो इहो इहो यानी एॾो गुनाह कोन्हे को मतिलबु त छो जो इंसानु ज़ईफ़ आहे उहो भाए त भई हीउ मुंहिंजो माण्हू कमु कंदो हीउ माण्हू मुंहिंजो कमु कंदो हीउ थींदो उहो थींदो त पोइ डॉक्टर आहे असीं वञूं था हकीम वटि पोइ उन ते रिलायंस आहियूं त भई हीअ दवा ॾींदो त पोइ मूंखे शफ़ा मिलंदी पोइ हाणे जेकॾहिं माण्हू तवकल वारो आहे रुगो अलाह ते ऐं हिन सभिनी ॻाल्हि खे छॾे थो ॾिए त पोइ त हाणे हुननि जो दर्जो वाक़ई वॾो आहे उहा ॻाल्हि सभु कंहिंखे हासिलु कोन्हे का न को मूंखे न को तोखे न को कंहिं ॿिए खे इन करे अहिड़ो अहिड़ो ॻाल्हि कोन्हे इलाही मां निर्थ था पोइ अलाह ताला जंहिंखां राज़ी थिए हुनजी शिफ़ात जो हुकुम कंदो पोइ अलाह ताला शिफ़ात कंदो नबी पाक सलाह शिफ़ात शिफ़ातीमान आहे आई त सिफ़ारिश कंदो त यार बि हीअ मुंहिंजे उहो मज़ा आहे या हीअ मुंहिंजी हीअ आहे हिन तूर करण ते पर इहो अल्ला ताला कंदो वरी जेको बि फ़ैसिलो इहो न त उहो माण्हू जेको आहे हुनखे अलाह ताला जे मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु बसि जनत में मोकिले छॾंदो ईअं कोन थो हा जेको असां ॿुधो आहे भई हिन लाइ ॿार जेके गुज़ारे विया हिन लाइ उहे चवंदा हुआ पा खे यार बि असां जनत में कोन ईंदासीं जेसि ताईं असांजो माउ पीउ न वेंदो माउ पीउ न वेंदो पर हुनजा माउ पीउ जॾहिं वेंदा त उहा बि अलाह जी मर्ज़ी सां इहो कोन त हू जेका ज़बरदस्ती मोकिलींदा पोइ हू इशरार कंदा मतिलबु अलहम सही आहे पोइ ठीकु आहे हीअं ॻाल्हि हाणे फ़रमाए थो त वोमिन ख़शियत ई मुशफ़क़ुल ऐं हुनजी ख़शियत मंझि मुशफ़िक़ु आहिनि ख़शियत मंझि हीना आहिनि नठाई था कनि निवरत था कनि न्यास था कनि अलाह ताला जे ख़ौफ़ खां ख़ौफ़ जो लफ़्ज़ ख़शियत जो लफ़्ज़ मतिलबु ते माना पंहिंजो तखवा जो लफ़्ज़ हिन सॻियूं मानो ख़ौफ़ जी माना में आहे पर ख़ौफ़ जूं लेवल्स आहिनि त मतिलबु मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं त ख़ौफ़ जेको आहे हिकिड़ो पधरो ॼण ख़ौफ़ आहे ख़शियत जेका आहे सा कुझु दिलि मुंहिंजे अंदरि जेका रूहानी तरह सां जेका अलाह ताला खां न्याज़ ऐं निवड़त वारी जेको ख़ौफ़ हुजे रज़ा ऐं ख़ौफ़ जंहिंमहिल ई मोमिन किराणो आहे ख़ौफ़ ऐं पंहिंजे उमेद में त उहो ख़ौफ़ जेको आहे सो हिकिड़ो मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जा पोइ कंहिं का माण्हू खे वरी चिड़ थी लॻे पोइ ख़ौफ़ चओ ख़ौफ़ वरी ख़ौफ़ आहे जे ख़ौफ़ भई ख़ौफ़ अलाह ताला क़ुर में लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे हुन में शर्म जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे जॾहिं अलाह ताला तखवा जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे त हिन में शर्म जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे जॾहिं ख़शियत जो लफ़्ज़ इस्तेमालु आहे हीअ लेवल्स आहिनि हुनखे हिकु न सभई हिकिड़ी लेवल आहे ॻाल्हि हिकिड़ो शींहं जो डपु आहे माण्हू ईंदो शींहं खां शीं ॾींदो कोन के त वली हुआ जो शींहं ते चढ़ी घुमंदा हुआ त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं अथऊं या मन बि आहे शींहं जे विच में छॾींदासीं शींहं वीचारा वटि कयो वेठा हुआ अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं आहिनि पर उहे ॾिना कोन मतिलबु अलाह ताला हुननि खे अहिड़ी हिमत ॾिनी वाकियलु पर हाणे मूं जहिड़ो माण्हू हूंदो त शींहं खां यादि भॼी जान छा कुते खे कुते जी चक आहियो मूंखे हींअर त न्यूज़ीलैंड में घणेई कुता आहिनि माना पंहिंजे फैमिली जे माण्हुनि खे हणियो चक मारे था विझनि हींअर बि त मूंखे बि हिकिड़ो चक लंघिया पियो माना वॉकिंग बि कईसूं मतिलबु मूं अकेले मुंहिंजो आयो कुतो अॼु मूंखे चंबड़ियो पोइ हाणा ॿीहर भॼां हा त वरी उहो वधीक मूंखे करे हा पंहिंजो चक हणे आहे पर हाल पोइ मतिलबु त इहे थिए थो हाणे कुते खां माण्हू ॾिजंदो माना इहो कोन्हे थो शक थो करे हा पर हाणे कुते खां हुनजो ख़ौफ़ जेको आहे उहो बि हिकिड़ो कुते जो ख़ौफ़ आहे गॾ जो हुनजो छा चइबो आहे शींहं जो बि ख़ौफ़ आहे पोइ हाणे इहो ख़ौफ़ ॿिया क़िस्म जा आहिनि अलाह जो ख़ौफ़ जेको आहे ख़शियत ताईं रूहानी ख़ौफ़ आहे उहो अलाह ताला पर उहा ॻाल्हि थी उहो ई यकुल मीनुम इन इलाहोम इन्दूनी पोइ फ़रमायो अथसि जंहिं चयो त मूंखां सवा अलाह मञी हुन अलाह खां सवा आऊं अलाह आहियां मूंखे अलाह करे मञो त पोइ उनखे अलाह अलाह फरमाए थो त फज़ाल जज़ा जज़ नज़ीह जहनम पोइ उनखे जज़ा असीं ॾींदासूं जहनम जी जेको चवंदो आऊं अला आहियां मूंखे अलाह करे पूॼो हाणे मतिलबु कहिड़े माण्हू हिंदुस्तान जा माण्हू हिते अचनि था हुनजा फिरका किथे आहिनि हिंदू हिंदू आहिनि अलाए छा आहिनि छो त आऊं खुदा आहियां अड़े भेण तूं ख़ुदा आहीं हू काकूस में तूं वेंदो आहीं को तुंहिंजो पीउ वेंदो आहे केरु वेंदो आहे अंगनो मुटंदो आहे भेण असां तूं पाण खे ख़ुदा थो सदाईं पंहिंजो अमेरिका में उणिवीह सौ चोहतरि में माई हुई असां छोकिरी आई पंहिंजे हिंदुस्तान वारा पोइ हुन तस्वीर लॻी पई असांजी दावत कयईं पोइ असां वियासीं हुते गॾिजी मुंहिंजी कंहिंजी तस्वीर लॻाई अथई हिते ई चए त हीअ मुंहिंजो ख़ुदा आहे गाड आहे मुंहिंजो <laughs> गुजरात जी पंहिंजे हिंदुस्तान जी त मूं मुंहिंजे मम्मी भाउ मङे थो आहे अलाए छा गार थी चवे हिनखे छा आहे मुंहिंजी छा मङे थो आहे त छोकिरो आहे नंढो आहे मतिलबु वॾो बि कोन्हे को चई त न जेको तई छह अलाह त चओ उहो असांजो ही अलाह आहे अड़ी भेण या पुटु मुंहिंजो तुंहिंजो अलाह अहिड़ो कयो अथई भेण ख़ुदा अलाह करिज ही कोई ख़ुदा ई छोकिरो आहे भेण मतिलबु हुनखे बि शाब जे छोरे खे बि आरामीअ खे चवंदो आहे तुंहिंजो ख़ुदा आहियां भेण या हुनजे माउ खे फैमिली मी हूंदो हुयो ट्रेडिशन जो हुनजे औलाद मां जेको हूंदो सो ख़ुदा आहे त हेॾा जपान जपान जो अहिड़ो हीटो जेको हाणे उहो मरी वियो हुनजो पुटु आहे शायदि उहो ख़ुदा आहे हाणे पर अलाए हुनखे ख़ुदा करे पूॼींदा अलाए कोन पूजीनि पर इहो वर्ल्ड वार सेकिंड में पोइ हीरो हिटो जेको हुयो हुनजो इहो माण्हू माण्हू खे चवंदा हीअ ख़ुदा आहे फिरहान चवंदा आऊं ख़ुदा आहियां फुलहान निमरू चवंदा आऊं ख़ुदा आहियां माना तूं वेंदे हलु सुभाणे मरी त ख़ुदा किथे मरंदो आहे छा हर रोज़ु सो हाणे अहिड़े क़िस्म जा खुदा वेठा कबा त पोइ नज़ी ज अनम कंदा लेक नज़ी ज़ाल अहिड़े असीं ज़ालिमनि खे जिदा ॾींदा आहियूं अवलम यर लज़ीन कफ़रू जे काफ़रनि इहो ॾिठो कोन्हे छा त अन अन वल अर्द कान था रत कनि फ़तक न हाणे हितां ई जेके आयतूं आहिनि कुझु से तमामु हिकिड़ो साइंटिफिक हिन में कुझु हक़ाइक़ ॾिनल आहिनि जेके पंहिंजे हिन माण्हूअ जे किताब में बुखे आहे जो ॿिया आहिनि हुननि जे किताब माना इन्हनि जो यानी कॉस्मिक जेको धरती आसमान ज़मीन कीअं ठही आहे हिकिड़ो इहो पाणी मञा पंहिंजे छा सॼी हयाती ठहे थी या पंहिंजो छा जी माउंटेन्स जेके आहिनि हुनजो मक़सदु छा आहे छा ला माउंटेन लॻा पिया आहिनि उहो कीअं उभरनि था ऐं कहिड़े नमूने सां अहिड़े क़िस्म जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि से हिकिड़ो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आहे जेका तव्हांखे हाणे आलमनि पंहिंजो इंफॉर्मेशन ॾिनी आहे उहो तव्हां हुनजा किताब पढ़ी ॾिसो त हिन में जूं माना छा आहिनि हाणे हितां तकलीफ़ जो जेको तरीक़ो अलाह ताला कयो आहे उनजो ज़िक्रु त असां छा कयो आहे आसमान ज़मीन कानतार ॿई गॾु हुआ कानतार रत कनि फतक न हुआ ॿई बंदि हुआ हिकु ॿिए में अलाए कहिड़े नमूने सां मतिलबु त उहो एक्सप्लेनेशन तव्हां पढ़िजो बुखे जे किताब में छा आहे फतक न हुआ पोइ असां हुन ॿिन्ही खे अलॻि कयोसीं पहिरीं हिकिड़ी शइ हुई हिकिड़ी महीना ॿ थी वियूं हलूं ऐं पाणीअ मज़ा हर शइ जानवारी जेका साह वारी जेका आहे सभु जहिड़ी शइ जेका आहे सा उन मञा पाणी वञा ठाहिजो हाणे पाणी जेका आहे सभु मतिलबु त हिकिड़ो फस्ट सोर्स आहे छा चइजे पंहिंजे लाइफ जो पाणी खां सवाइ लाइफ एग्ज़िस्ट नथी करे सघे त हाणे इहो हिकिड़ो फैक्ट हिते अची वियो पोइ इन ते तव्हांखे साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन्स तव्हांखे किताबनि में मिलंदा उहा तव्हां पढ़जो हफ़ला अफला इहो छा पोइ इन जे बावजूदि ईमान न आणींदव पर उहे अहिड़ा साइंसदान कोन आहे आरा क़ुरेशी वरी हुनखे कहिड़ी ख़बर छा आहे पर हाणे अॼुकल्ह साइंस वारा मथे थिया आहिनि ऐं इल्म वारा बि आहिनि ऐं उहे मुस्लमान मोमिन बि आहिनि त पोइ हुननि किताब बि लिखिया आहिनि उहो तव्हां वरी ॻोल्हे हथु करियो बुके जो किताब अथव टू बिगिन विद ॿियनि जा माण्हुनि जा किताब हूंदा ऐं धरतीअ में असां हीअ रवासी हीअ मेखूं ॼण खोले रखियूं आहिनि जबल जेके आहिनि त हुनजो बैलेंस जेको आहे सो सही रहे अने तमीद वियमि त मथां लाड़ो करे मतिलबु भॼी वञे मतिलबु डिसबैलेंस थी वञे हलियो जेकॾहिं डिसबैलेंस थी वई धरती मतिलबु उन जंहिं ऑर्बिट ते हले पई हुन खां थिड़ी वेंदी हली त मतिलबु ते हिन ऑर्बिट ते पूरे हुनखे रखण जे लाइ हर हिकु शइ खे हाणे जेको व्हील जेको टायर जेको आहे <clears throat> हाणे असांजे टायर जो डिसबैलेंस थी वेंदो आहे हलियो वरी खणी वेंदा असांजा यार आहिनि पंहिंजो पाकिस्तानी आहिनि हुनजा दोस्त असांजा पंहिंजो पोइ वरी करे ॾींदा आहिनि या ॿियनि वटि खणी वञिबो पोइ हुन वटि हू हीअं करे हिनखे हलाईंदा वरी हुन में ॻोढ़ो विझी छॾींदा वरी हुते हिन करे ॻोढ़ो हिकिड़ो विझी छॾींदा अलाए छा था विझनि उहो जेको हीअं करे हुन में विझ पोइ हुन सां उहो बैलेंस थी वेंदी हली त इहे धरती जेका आहे त पंहिंजे आर्बिट ते हले पई त पोइ हुनखे पोइ इहो जबल जेके आहिनि मथे था अचनि या हीअ था थियनि उहो था थियनि उहो कहिड़े नमूने फुटी निकिरनि था उहा अलॻि ॻाल्हि आहे पर उहो उनजो जेको उन सां हिकिड़ो बैलेंस रहे थो जो उन पंहिंजे आर्बिट ते हले पई धरती ॿियो अर्ज़ु कमु कयो त पंहिंजो हिन चंड जो आर्बिट ते बदिलाइण जी कोशिशि कयूं लाचा ते कयूं बम्बारी ते कयूं अठ अॼु खां पंज सत साल अॻु में पोइ इहो तव्हां लिखंदो इंटरनेट ते त पंहिंजो बम्बार्डिंग द मून या अहिड़े क़िस्म जो को लफ़्ज़ु लिखंदो त उहो तव्हांखे अची वेंदो आहे स्टोरी मूं पाण उन वक़्तु ॾिठी पिए ऐं टीवीअ ते बीठो साम्हूं त हुननि चयो त हाणे बम्बारी था कयूं असीं पंहिंजो हुन ते मुहन ते पोइ वरी मूं चयो ॾिसां छा था कनि माना खेॾी थिए बीमारी चंड थिड़े थो कोन थो सड़े पोइ थिड़े या छा पोइ वरी खाई विया ख़बर ई खाई विया पोइ मुंहिंजो ई केॾांहुं वरी वरी ख़बर छा थियो मतिलबु त हुनजो मक़सदु शायदि पूरो कोन थियो पोइ ॻाल्हि उहा खाई आहे वक़्तु पर अञा लिखी पई आहे पंहिंजे इंटरनेट ते वञिबो त हुन में लिखी पोइ ईअं थो अची वेंदो मतिलबु ॿिया माण्हू इंसान या बदमाश जेको आहे सो भाए थो त अलाह ताला जी धरती खे आऊं लोॾे छॾियां चिंड खे टोड़े छॾियां या आसमान खे हीअं करे छॾियां पर ज़मीन ते हीअं करे छॾियां हाणे चवंदो असीं मोकिलियूं था जेके इहा असांजो जेको सोलर सिस्टम आहे हिन खां ॿाहिरि ई असांजी हीअ जेको मशीन आहे उहा वेंदी उहा वञी उते पहुचंदी पोइ हेतिरनि पंजनि हज़ारनि पंजाह हज़ारनि अलाए केतिरनि हज़ारनि सालनि खां पोइ वञी उते पहुचंदी पोइ हाणे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं इंसानु करे थो छो जो इंसानु वॾो हथीलो आहे मूं त क़ब्रु मेडम पर ॻोठ में तुंहिंजे बुख था मरनि माण्हू तुंहिंजे शहरनि में अमेरिका में पंहिंजो ख़ैरात पिया घुरनि बिना फ़क़ीर थियो पिया घुमनि हेॾी बर्बादी ऐं तबाही अची वई आहे ऐं मोकिलींदो आसमान जे सोलर सिस्टम थो वञे एक्सप्लोर करे मुसीबत अलाह हा फिजाजन सुबल पोइ हिन मुंहिंजे असां हिन धरती ते पंहिंजो वेखिरा रस्ता असां ठाहिया आहिनि त जीअं तव्हां हिदायत यानी हिदायत हिकिड़ी आहे पंहिंजे फिज़िकल त माण्हू हले हितां खां हुते वञे त कहिड़े नमूने सां वञे फलाणे शहर खां फलाणे ॻोठु वञिबो त हितां रस्ते में दड़ा ईंदा जबल ईंदा वाह ईंदा हीअ हूंदा ब्रिजूं हूंदियूं की न हूंदियूं कीअं वञिबो हिकिड़ो त इहो आहे हिदायत ॿियो हिदायत जेका आहे रुहानी स्पिरिचुअल ईमान वारी दीन वारी जेका हिदायत आहे त हिन इहा हिदायत उनखे हासिलु थिए मुंहिंजे अलन समा सख़्फ़ महफ़ूज़न ऐं जेको समा जेको असांखे ॾिसण में अचे थो मतिलबु त अहिड़ो अहिड़ो हिकिड़ो छा आहे कहिड़ी शइ आहे जेको असां छित ठाहे छॾी आहे मतिलबु ॾिसण में अचे थी हिकिड़ी उहो फक़ आहे जिते नज़र जी जो हदि आहे मथे त हुते भांयूं था त छित आहे या जेका सखफ़नि या सखफ़ छा आहे कहिड़े नमूने सां बीठी आहे बिना अमदनि जे बिना थंभनि जे या छा कहिड़ी ॻाल्हि आहे मतिलबु हर कंहिं शइ जेको मतिलबु इनजो छा आहे हुनजो बि साइंटिफिक पंहिंजो एक्सप्लेनेशन तव्हांखे मिलंदा जो जल न समा सख़्फ़ सखफ़ जेको आसमान आहे तंहिंखे असां चित बणायो आहे यानी आसमान छित आहे <clears throat> मथां पर हीअ जेके काफ़र आहिनि चई हिननि जे बावजूदि हिननि ॻाल्हियुनि जी जो अलाह ताला हीअ तकलीफ़ कई आहे अहिड़ी क़िस्म जी पर हिन हिन आयतुनि खां असांजे मौजनि खां जेके एराज़ कनि था मुंहुं मोड़ीनि था ओलदी ख़लकल नहार सवल वलदी ऐं हू ई आहे जंहिं खलकिया ख़लकियो आहे ओलदी ख़लक राति खे ऐं ॾींहं खे राति ऐं ॾींहं जो हुअणु मतिलबु कहिड़े नमूने सां कीअं रोशनी ख़तमु थी थी वञे सिजु वञे थो हलियो त उन ते अची थी वञे राति जेका आहे वेड़ थी छॾे ॾींहं खे ॾींहुं जेको आहे सो फुटी थो निकिरे राति मज़ा कहिड़े नमूने सां मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जा लफ़्ज़ मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते अलाह ताला इस्तेमालु कया आहिनि वल ली ख़ल लयल व नहार लयल राति नहार ॾींहुं व शम्स वल क़मर ऐं सिज खे ऐं चंड खे अलाह ताला ख़लकियो आहे उहे कुल्लुनि फी फल किन यस ऐं सभई पंहिंजे फलक में पंहिंजे ऑर्बिट में पंहिंजे हुनमें पिया स्विमिंग कनि जिन जी स्वि पिया हलनि अहिड़े नमूने सां हलनि मतिलबु पेर कोन जिन सां हलनि पोइ हुन में जीअं पाणी में तरिबो आहे तीअं माना अहिड़े नमूने सां सभु ऑर्बिट में पिया हलनि हाणे हलनि उहो जेको थींदो is not like walking is not like driving it's not like anything पर इहो मतिलबु त उहो ईअं आहे जीअं यस सभ सभ सभई माना तरण तरण जी माना ॿुधायो ईअं तरे पई बसि ईअं पई वञे पंज आर्बिट ते सभु काश हब्ज़ जेको बि सितारो आहे जेको बि हे लखे करोड़े अलाए केतिरा आहिनि जेके से सभई पंहिंजे पंहिंजे हुन ते हलनि पिया ऐं अलाह ताला हुननि जो हिकिड़ो मुक़ररु करे छॾियो आहे रस्तो त हुतां ई हलंदा हिक ॿिए खे लॻनि कोन था जो टोड़े फिटी कनि हिक ॿिए खे वमा जे अलाह ले बशर कल खुलद ऐं हाणे वरी ॻाल्हि आहे ॿीहर त असां इंसान खे बशर खे हमेशह रहण वारो कोन कयो आहे भई अॻ में बि ॻाल्हि थी अॻ में आयत ते जो फरमायाईं त वमा जे अलाह होम जसदन लालू न ताम वमा कानू ख़ालिदीन इहा आयत नंबर अठी अॻु में थी वई इन इन इन नमूने जी वरी हाणे हीअ आयत आहे पर हिन आयत जेके हिक ॿिए जे पोयां अचनि थियूं असां वमा जे अलाह जे बशरनि असां इंसान खे अहिड़ो बशर न कयो आहे तोखां अॻु में नवी पाक सलाह खे तोखा अॻु में जेकॾहिं तूं मरंदेम ख़ालिदुनि रहंदा छा <clears throat> सभु कंहिंखे मरणो आहे हिते फरमाए थो उहो अचे अचे थो जो अलाह ताला फरमाए थो नफ़्सिन मौत हर नफ़्स जेको साह वारी शइ आहे जेका अलाह ताला ख़लकी आहे उनखे मज़ो चखणो आहे मौत जो हाणे हिन आयत जे तफ़सीर में पंहिंजो मुफ़सर जेके आहिनि से रसूल सलाहु जे वफ़ात जो बयानु कंदा आहिनि इहे सूरत अंबिया जी आयत नंबर छा पंजटीह नंबर आयत आहे कुल नफ़्सिन नफ़सिन मौत या हिन खां अॻु में चोटीह नंबर आहे त हिकिड़ी हिते तफ़सीर वारा कंदा आहिनि बयानु जी वफ़ात ॿियो जेको ज़िक्र थींदो आहे सूरत आल इमरान में जो अलाह ताला फ़रमायो त जेकॾहिं मोहम्मद इंसानु आहे नबी आहे ॿियनि वांगुरु ऐं जेकॾहिं मरी वियो त हीअ छा छॾे वेंदो हलिया पोइ हुते बयानु थींदो आहे रसोल्ला सलाम वफ़ात जो हिननि ॿिनि जॻहनि ते या ॿियनि ते रसोल्ला सलाम मु त कीअं रसूल पाक वफ़ात कई कहिड़े नमूने सां छा ॻाल्हि थींदा आहियूं मज़ा निकितल इम्तिहान था वठूं असां आज़मायूं था टैम्प थियो एक्ज़ामिनू उहा नबलू कुम बि शरवल ख़ैर शर ख़ैर सां तव्हांखे आज़माव ऐं इम्तिहान वरतनि भई शर ख़ैर सां बुराई सां ऐं भलाई सां जेको फितिनो आहे नबलू जो बि इस्तेमालु लफ़्ज़ थियो फितिन ॿिन्ही माना मतिलबु इम्तिहान वठण जे सेंस में आहिनि नबलू कुम बि शरयल ख़ैरु फितन उहे इलाही न तुर्जा ऐं मोटणो आहे तव्हांखे मोटाया वेंदा पंहिंजो पैसे फॉर्म में असां ॾांहुं मोटायो वेंदो पोइ जेके तो ॾिठो आहे उन्हनि काफ़रनि खे जेके जन अलाह ताला जी हिन ॻाल्हि खे आहे हिकिड़ो ठठोली करे सम्झो आहे हिकिड़ो मस्ख़री करे सम्झो आहे हाज़ल जेके चवंदा आलिया तकुम छा हीउ उहो ई आहे माण्हू यानी मोहम्मद मुसल जेको तव्हांजे इलाहनि जी ॻाल्हि थो करे तव्हांजे ख़ुदानि जी ॻाल्हि थो को होम बि ज़िक्र रहमान होम का फिरोन पोइ अलाह ताला जे ज़िक्र खां बि कुफ़र कनि था यानी न रगो तो ते ठठोली था कनि पर ॼण मुंहिंजे लाइ बि मतिलबु त अहिड़े नमूने अलाह ताला पाण फ़रमाए थो ॿियनि मां ॿियनि फ़रमाईं त हीअ तोते कोन था करे मूं ते था कनि जेको हिनखे चवणो आहे इहो लफ़्ज़ु मुंहिंजे मुंहिंजी तख़लीक़ा इनकार मुंहिंजे ख़ालिक हुअण खां इनकार मुंहिंजे मालिक हुअण खां इनकार मुंहिंजा आसमान ज़मीन बनाइण हुनजे रब उनजो हुअणु सस्टेन करणु हुनखे उनखां इनकार था कनि हाणे हिते वकफ़ु था कयूं इनशा ओम ज़िक्र रहमान ओम काफ़िरू खुल खल इंसान में नज़र हाणे छटीह आए थो ई ज़िक्र रहमान काफ़िरा मोहफ़रा وارحمنا وارزقنا وفزنا وهدنا